боби ду ба фариштаи ҷамоати имондорони шаҳри эфесус бинавис он ки дар дасти росташ ҳафт ситораро нигоҳ медорад ва дар байни ҳафт чароғдони тилло мегардад чунин мегӯяд ман аз корҳои ту бохабарам меҳнат ва сабру тоқати туро низ медонам ҳамчунин медонам ки ба кирдори бадкорон тоқат намекунӣ و کسانی که خود را فرستادگان مسیح می نامند سنجیده آشکار نمودی که فرستاده او نیستند بلکه دروغ می گویند. می دانم که استوار هستی و به خاطر نام من زحمت کشیده خستن نشدی. اما از تو برای یک چیز ناراضیم که محبتی اولی نت را فراموش کرده ای. اینک بیاد آر که از کجا افتادی. توبه کن. و کارهای پیشینات را دوام ده. اگر توبه نکنی، به نزدت می آیم و چراغ دانت را از جایش می گیرم. اما خوبی تو در آن است که مثل من کارهای نیکلسیان را بد می بینی. هر کی گوش دارد، آنچه را که روح خدا به جماعتهای ایمانداران می گوید بشنود. در بهشت خدا درخت حیات می روید ба касе ки бар бадӣ ғолиб меояд иҷозат медиҳам ки аз меваи он бихӯрад ба фариштаи ҷамоати имондорони шаҳри исмирно бинавис аввалин ва охирин ҳамоне ки мурд ва зинда шуд чунин мегӯяд ман азоби ту ва камбағал буданатро медонам лекин дар асл ту сарватманд ҳастӣ боз медонам ки баъзе касон туро бадном мекунанд онҳо худро яҳудӣ меноманд лекин дар асл чунин нестанд балки як ҷамоати шайтонанд аз азобе ки ба сарат меояд натарс шайтон барои санҷидан баъзеи шуморо ба зиндон меандозад азоби шумо даҳ рӯз давом меёбад то дами марг вафодор бош ва ман ба ту тоҷи ҳаётро медиҳам ҳар кӣ гӯш дорад бишнавад ки рӯҳи худо ба ҷамоатҳои имондорон чӣ мегӯяд касе ки бар бадӣ ғолиб меояд аз марги дуюм осеб нахоҳад дид ба фариштаи ҷамоати имондорони шаҳри парғомус бинавис соҳиби шамшери тези дудама чунин мегӯяд ман медонам ки дар ҷои истиқоматат шайтон тахташро гузоштааст лекин ту номи маро маҳкам нигоҳ доштӣ агарчи шаҳрат иқоматгоҳи шайтон аст ва дар он шоҳиди вафодорам антипос кушта шуд аз имоне ки ба ман доштӣ нагаштӣ аммо бар зидди ту баъзе чизҳо дорам дар наздат одамоне ҳастанд ки пайрави таълимоти билъом мебошанд билъом ба болоқ ёд дода буд ки чӣ тавр халқи исроилро ба воситаи хӯроки ба бутҳо қурбонӣ шуда ва зино гумроҳ кунад ҳамчунин дар назди ту пайравони таълимоти дурӯғини никаласиён ҳастанд пас тавба кун вагарна ба зудӣ назди ту меоям ва бо шамшери даҳонам бо онҳо ҷанг мекунам ҳар кӣ гӯш дорад бишнавад ки рӯҳи худо ба ҷамоатҳои имондорон чӣ мегӯяд ба касе ки бар бадӣ ғолиб меояд манни ниҳонӣ яъне нони осмонӣ медиҳам ҳамчунин ба ӯ санги сафеде медиҳам ки бар он номи наве навишта шудааст ва он номро ба ғайр аз ӯ касе намедонад ба фариштаи ҷамоати имондорони шаҳри тиётиро бинавис писари худо ки чашмонаш мисли шӯлаи оташ و پایهایش مانند برینجی در آتش صاف شده است چنین میگوید من کار و محبت ایمان و خدمت و صبر و طاقتت را میدانم میدانم که کارهای آخرینت از کارهای اولینت بزرگترند اما ضد تو یک چیز دارم تو به ایزابل نام زن که خود را پیغمبر مینامد آزادی داده ای вай бо таълимоташ хизматгорони маро гумроҳ мекунад ва водор месозад ки зинокорӣ кунанд ва хӯроки ба будҳо қурбонишударо хӯранд ман ба вай вақт додам то ки аз зинокорияш тавба кунад лекин ӯ нахост нигар ман ӯро ба бистари беморӣ меандозам агар ҳамроҳонаш ки бо вай зино мекарданд аз корҳои худ тавба накунанд онҳоро низ гирифтори азобу шиканҷа мекунам ман пайравони ӯро мемиронам ва ҳамаи ҷамоатҳои имондорон хоҳанд донист ки ман дилу фикри одамонро санҷида ба ҳар яки онҳо мувофиқи корҳояшон сазо медиҳам вале боқимондаатон дар тиотиро таълимоти изобалро пайравӣ накардед яъне чунон ки мегӯянд асоси сирри шайтонро наомӯхтед ба китфи шумо бори дигаре намегузорам хоҳишмандам он чиро ки доред то омаданам маҳкам нигоҳ доред ба касе ки бар бадӣ ғолиб меояд ва хизмати маро то охир ба ҷо меоварад қудрате мебахшам ки бар халқҳо роҳбарӣ кунад ӯ бар сари халқҳо бо асои оҳанин ҳукмронӣ мекунад و آنها را مثل آنکه کوزه سفال را می شکنند زده پاره پاره می کند. چنانکه من حقوق حکمرانی کردن را از پدر خود گرفتم با او نیز ستاره صبح را می دهم. هر که گوش دارد آنچه را که روح خدا به جماعتهای ایمانداران می گوید بشنود.